Egia esan enuen bateren ere buruaren zati datzia, eh? E, batean pentsatzen nuen e, aktoreza bati emango niola. Eta gero idazte prozesuan barna agertu dira bi pertsonaia izango zirela, emakume zaharra eta bere memoria. Eta e, hor Jean Philippe Lehen e, berak esan zial, baina zuk egin behar duzu. Eta hui, ni harritu nintzen, ez bainoen batere pentsatu neuk Eta azkenean esan nuen, bueno, ba, ez dakit, zergatik ez eh, gaitezke. Eta lagundu egin hau, laguntzen hau nire bidean ere e, neuk ba, irakurria, jo, bueno, jokatua edo, bueno, eman, eman izanak, bai, bai, lagungarri izan zait eta azkenean, ba, bueno, bai, gustura gelditu naiz. Bai. Antzerki konpainia baten laguntza ere izan baituzu? Bernadet uh, Lujo, bai. berak baduan antzerkian esperientzia, nik ez dudana, papere haundiena edo, baina ez, ez dugu taula zuzendari izan, ez gu, gu bion arteko saltsa izan da. Ah. <laughs> Aba, bai, bai, Bernadet eta biok eh, egindako, baina oso gauza simplea da, ez da ere... Ez, baina, e, e, egia da, errealismo handiko Ez, eta eh, bat egin duzuela bai. hurbiltasun hori. E, sentitu izan da aurra guztian zehar, erranduzu bi pertsonaien bidez e, ba, memoria eta zahartzaro eta altzeimerraren eritasuna ere bai. ba, eskenara ekartzen duzu, hm. bizitzen dugu guk hm. publiko gisa guzti hori, zure testua hartuta hm. oinarritzat nola, e, zergatik e, orain beti bezala nik zerbait sortzen dudanean behar batetik abiatzen da. E, beharra da ba, guk ama dugula eri Alzheimerrakin eta mm, nere kudeatzeko edo emozionalki gauzak aurre eramateko modua ba objektu bat sortu behar du distantziatu pixkat eta hola laguntzen hau distantzian begiratuta batetik laguntzen hau ulertzera nik nola bizi ditudan gauzak hori ulertzeko lagungarria zait, eta gero ba, bilakaera bat, ez, azkenean zaten duzu, ba, ez gara geldituko horretan, zerbait egin behar dugu sufrimentu horrekin, eta mm, egunean egunekoa biziz postasun handiak ere ditugu amarekin, eta oso ongi dago, eta bera, ba, bere, prozesu horretan, eta etzen hainbeste, eta gero niri gustatzen zaidana da, baliotasun bat zer du niretzat oso oso baliotsua izan da, izan lagungarri izan zait izugarri aurrera egiteko, aintzina joateko. Baina ez da nire kasua ipatzea interesantea. Interesgarria da, intimotik abiatu eta ja universalera buruz joatea. Eta dena gara hemen pertsonak eta denek ditugu bizipenak eta, bueno, kusi du jendea unkitua zela edo <laughs> harrapatua izan dela historian, ba, jo, ba, ikaragarri poste hain beste nuen espero, egizan, orduan bikain. Mm. Bizitzari begirako, ez, obra bat, ere. Bai, bai, eta duintasuna, e, nun baiten, beti, jo, iduritzen zait, bizigaren e, garai hauek, hauetan hain dira goraipatuak, gaztetasuna eta performantzia, eta ez da eta pentsazazu, ba, ni, ba interesatzen zaidan pertsonaia zaharra da, emakumea da, eta gainera ezin dua, pentsazazun batak atxituen. Baina niri interesatzen zait, zeren, eta ez da, ez da gutxitua, ez da ezin dua. Dagoen bezala dago, baina osotasunean dago, pertsona hor dago, izan den guziarekin, eta hori da saiatu naizena <laughs> eh, transmititzen hori da. Mhm. <laughs> Eta memoria bai altzamerrakin, ba, hori baita, gogorra, baina memoria, denbora, nozioa, beste mundu bat da. Eta, mm, bueno, beste harreman bat, baina pertsonak hor daude, ez dakigu nun, ez dakigu nola mm, konektatu behar bada, baina hor no, daude, osotasunean eta respetu hori eta duintasun hori hor daude, bizi direno. Eta garatuko den obra bat ere izango da edo hola behin hau, da emaitza eta hau duzu erakutsiko? Momentuan hau da erakutsiko duguna. Ez dugu mm, nik behintzat ez dut pentsatua garatzea momentua mintzat. Mm. Momentuan hau biziarazi behar da. Nola edo ala. Bai aipatu dugu Bernadel jo, baina mm. agurtzanean dezak ere bai. E, ba, bere ekarri du eta bai, bai. bukaera ere polit bat ekartzen dio zure. Bai, agurtzan eri aipatu niolarik e, proiektu hau jo, bere ala oso interesatua izan zen eta eta berak proposatu zidan e, nahi banuen, e, berak bideo e, bat egingo zidala, E, amaren e, argazkietatik abiatuta, marrazkiak egin ditu, akuarelak egin ditu, eta egin du olako lan bat, e, eh, orpegiak aldaera batzuk. Eta, bo, opari ederra egin digu. Eta bukatz, bukar, bukatzen du kantuarekin, nik nuen, bueno, nire kantu batekin bukatzen da historia. Eta kantu horrekin bat doan bideoaren oparia egin digu egurtzanek eta ederra bai. bai, ez <laughs>